leon kai lucos kai alopex leon gerasas, enosei enose en antroe. paresan de pisce psomena ton basilea plen alopecos talla ton sdoion ho toinun lucos labomenos eucairias categore i parato e leonti tes alopecos hate de paruden ti semenes ton panton auton kratunta kai dia tauta medei epixkepsin afigmenes en tosuto de paren kai he alopex kai ton teleutaion e croasato tu lucu rematon homen un leon catautes e brucato Hēd apologias kairon aitēzaza kai tis se fton sunelzonton tosouton o philesen hoson egō pantakos e peri noste esaza kai therapeian huper sou para iatron z de tezaza kai masousa tu de leontos euthus ten therapeian e paine e keinen feesin, e i lucon sdontan eg ten autu doran thermen anfiesei. Cai tu lucu autica necru keimenu, he alo opex gelosa eipen hutos. U ton despoten pros dusmeneian paracinein, alla pros eumeneian, ο μύθος δε ότι ο καθετέρου μεχανοόμενος κάθε αυτού τεν μεχανέν περιτρέπει.